Ezabuli ya makumi gabiri nemo Esimi arukusinga ko mukama Nashemererwa omukama arwenshonga waitu mukama omwaire amani Kishandukire ki kubona okwomwemiremu omwaire ekyo ayenda waulira okutakakwe omwabukire wamuwa emigisha ya amani wamujweka orukinga lwezaabu enchenkure amutwe akakushaba oburora wabumuwa yarama yamerera ekitinwake kingi arwa iwe kumwemam omwaire eiranga nobukuru omuindwire kirimugisha owamani eira iliona omukuba amunaiwe nomuwa ebyera omukama ayesiga ruwanga talibakantu arwekisha kya rukirabiona iwe mukama ababisha bawe ulibakwata obunyangaro abakunoba bona balibandole zaabo kalibabona alibokya bamengetuke arwekinigakye omukama alibasirikya omuliro kubasosotole omukama alisirikia oruzaro rwabo abana babo batweke omubantu baname kukukora kubi nangu bakugenderere kyonka tibali shobora oli barasha emyambi obatamage bakuwaisirize waitu mukama arwa manigawe naicho tuoye tusingize obushobora bwao